Pekú noc vám praje brat Pavel z relácie Spirituálny kapitán. Vítajte pri počúvaní. Pýtam sa občas umelej inteligencie a ona mi odpoveda veľmi ochotne s nadhľadom. Nie vždy presne, ale je to taká encyklopédia. Zatiaľ nás to nefízluje, nebuzeruje, vďaka Bohu. Nám to pomáha. Tak som sa pýtal, akú otázku mám nejakú mi vytvor čo tí poslucháči asi očakávajú? Oni sú väčšinou ľudia nekostolní, hľadajúci. No tak mi dala jednu zo štyroch otázok táto milá kamoška internetová, že ako môžeme spirituálne veci premietnúť do toho svetského prostredia, sekulárneho. Jo, ďakujem. Ďakujem za krásny podnet. Niečo aj z toho spomeniem. Máme veľkú noc. Čo to je tá veľká noc? Už to bereme ako frázu, no tak za ňou je uzaj nejaká veľká noc. Noc temná, veľký boj duchovný, veľká hrôza, veľká temnota. To je veľká noc, veľká nejaká nesloboda, dlho trvajúca, nejaká doba temná, jak to povedali na dobu násilnej katolizácie. Tam, kde si na Českom území, čo ktorá trvala 300 rokov, nedali pípnúť opozícii. Preto to tam tí protestanti nazvali doba temná, pretože to nebola pravá viera katolícka, nebola tam sloboda. Toto je džungla rôznych kadejakých názorov. Už nemáte diktát nejakej cirkvi, je to džungla liberalistická, ale to veľké na dnešnej dobe je, že môžeme si vybrať slobodne. No a toto dlho nebolo. My sme boli ako nesvojprávni. Niekto iný nás pokrstil, niekto iný nám dal vieru, niekto iný nám narval nejaký program, ktorý má robiť on sám a dal to svojim deťom alebo druhým. Aké bol, aká bola vláda, nejaký pán Grof, bol katolík, všetci poddaní museli byť katolíci a keď bol evanílik, všetci museli byť evanílici. Podľa počasia sa menila aj viera. Tak to, to, to bolo strašne nedôstojné. To je to temno. Toto a mnoho vecí k tomu v histórii cerkvy je to vývoj a aj tam sa to zdokonaluje. Nie len autá sa nám zdokonalujú. Počuli ste, že auto, jedno z prvých aut pred 200 rokom, nejaký Jozef Božek, pochádzajúci tu z Černovej, keď prišiel do Prahy a bol vynálezca prvé párne auto v Strednej Európe, tam predviedol na paru nejakých pár rokov predtým nejaký Francúz to urobil, kde si vo Francúzsku. To boli začiatky aut. To auto existuje na internete, je to si múzeu predvádzané, ako to vyzeralo. Všimnite si, aký je vývoj tých aut za 200 rokov. Do akých futuristických tvarov už pomaly máme lietajúce auto. Nejaký Slovák vynašiel. Taký je vývoj aj ľudského pokolenia, no a my, aj kresťanstvo má postupný vývoj. To nebolo vždy rovnaké. No a čo vám z toho duchovného, spirituálneho sa vám zíde v týchto veľkonočných časoch, tak ma to napadá aby som vám troška spopularizoval to, čo ľudia, ktorí navštevujú pravidelne alebo občas kostoly, tak ten program tam dostanú. Je to tam prepracované stáročiami, tá liturgia. A klobúk dole, prežívame tam veľké mystéria. My neoslavujeme len ako nejakí pohan, pohančekovia, ktorí si všimnú vidia si ďalej troška od nosa a začínajú so spiritualitou, že je po zime, prichádza jar, po zimných dňoch nejaké letné, začína to kvitnúť, prestávame kúriť, začíname viac chodiť do prírody a tam sa prí, život prebúdza a je to nádherné. Každú jar sa ten život prebúdza a niekto si myslí, že Veľká noc to sú oslava jary, oslava nového života, Oslava no mláďatiek, nejaké kačičky, husičky, sliepočky, vajíčka, šibačka. Či je to zlé? No nie, nie je to zlé, len nie je to moc spirituálne, je to také príliš pozemské až pohanské. Je veľmi veľa náboženstiev, ktoré si toto všímajú, toto oslavujú a pritom aj myslia to úprimne, nie zlomyselne, ďakujú aj Pánu Bohu za dar života, to určite nie je zlé, to treba pochváliť. Každý, kto si troška ďalej vidí od svojho nosa a príde vôbec na to, že ho nestvorili len rodičia, lebo ty, keby si sa narodil ako mŕtve dieťa, myslíš si, že rodičia za to môžu? Neraz za to môže príroda, nejaký osud a za tým osudom je Boh. Panteisti nám hovoria, že všetko je Boh. Bolo to odsudené teologmi v katolíckej cerkve, pápežmi ako blúd panteizmu. Všetko nie je Boh. Sú tam stopy Boha, je to Božie dielo. A Boh, keď stvoril celý tento svet, tak je napísané, tešil sa z toho, že to bolo dobré. Tam je to viackrát v starom zákone knihe Genesis opakované. A bolo to dobré. Ak nám niekto začne tvrdiť, že náš stvoriteľ je zlá bytosť, ktorý nás tu vrhol za trest a rehoce sa z toho, ako nás trestá, týra, obmedzuje a blbých nás tu stvoril a dáva nám tu zlých vládcov a rehoce sa z nášho nešťastia, tak to možno si podedil takéto programy genetické od svojich bezbožných predkov. Možno mali takúto predstavu o božstve, ale to je zlý duch. Náš Boh je dobrý otec, ktorý keď stvoril aj vesmír a stvoril aj náš život, aj ľudské pokolenie, všetko okolo nás, keď bolo to dobré, stvoril to z veľkej lásky a my za to chodíme každú nedeľu katolíci, teda by mali a sviatok, poďakovať do kostola. Ak si to nepočul, tak preto tam chodíme poďakovať sa, lebo keď niekto neďakuje za dar života, pán hrabe, nevidí si ďalej od nosa a nevie si vážiť nepovie ani raz počas celého roka Bože, ďakujem ti, tak to je zlo, to je hriech, čo robí, to je bezbožnosť. Každé jedno náboženstvo, aj ezoterické školy vás z toho oslobodzujú, tie učia ďakovať. Ďakuj, váš si to. Tak začína nejaký duchovný život, nejaké výjdenie zo svojej nejakej ulity, že sa nezaoberáme len svojim primitívnym egom, rozdrapeným, namysleným a svojimi nápadmi a vymyslami, ale že troška si vidíme aj ďalej od seba. Tým začína naša inteligencia, naša kultúra, aj naša spiritualita, že začnem si uvedomovať troška širšie súvislosti, že život to, je, a to sú aj tí druhí mojej rodine, to sú aj tí v mojej obci, v mojom meste, v mojom štáte, na celej planéte, v mojej cirkvi, sú to aj iné cirkvy a každé má iné pravidlá. Zaujímam sa o tých druhých, to znamená, čím viac si toto uvedomujem, tým viacej mám inteligencie a čím menej si to uvedomujem, tým viac som postihnutý ťažko to nážnou primitívnou sebectvom, infantilitou, hlúpostou, hriechom. No o tohto nás oslobodzuje spiritualita. Ak si toto uvedomíte, no tak začínate duchovne žiť. Ak začnete ďakovať, že to má stvoriteľa, krásne. Ak si uvedomíte, eh, že to má teda dobrého stvoriteľa, dobrého otca, ktorý sem na zem poslal svojho syna, pána Ježiša, ktorý zomrel za naše hriechy na kríži, obetoval sa, zobral tie hriechy a hrôzy a jeho krv sveta tie hriechy obmila a tak nám daroval väčší život a pozval nás do väčšného života na tretí deň stal z mŕtvych. To je veľká noc. Sú veľké veci mám pred, eh, pred sebou, možno vy pozeráte na ten obrázok Tri kríže, Kalvária, a ním tie zbúrlivé oblaky. Hľadal som obrázok na internete, že tie oblaky, tá dráma a Kalvárie je tam krásne znázornená tými oblakmi. Tým zdeseným ľudom, tými postavami pod krížom. Tie oblaky vraj boli červené taký obraz som nenašiel. Ak náhodou viete urobiť z tohto obrázka také, aby tie mraky boli také do prosím vás, pošlite mi ho. Tak by sa to patrilo. Tam bola veľká dráma, veľký duchovný boj. Veľká noc. A začalo to vstupom slávnostným pána Ježiša do Jeruzalema na kvetnú nedeľu tak sme to dlho volali, teraz je to pá, palmová nedeľa, premenovaná pápežom Františkom, lebo ľudia mávali Ježišovi na slávu. Uverili, že on urobil toľko zázrakov, je tak múdry, taká Božia moc sa prejavuje, to nebolo, to není normálne. Toto musí byť Mesiáš. Oni v to verili a volali mu na slávu ako na kráľovský sprievod Ježiš vraj uzdravil niekoľko ľudí pri tom sprívode, ako vstupoval. Oni mu volali na slávu, dávali svoje šaty pred oslíka, tade, kade išiel a tešili sa, že prišiel Mesiáš, ktorého Izraeliti čakali. Farizei, predstavitelia náboženstva, vtedajší biskupy a teológovia a právnici ho pozorovali, špehovali, chyby hľadali, no za to, že urobil dobré veci, no museli ho obdivovať, ale pritom mu aj oveľa viac závideli, no a za to, že sa on pustil aj kritikov do ich radov, aj do ich náboženských prejavov alebo do ich korupcie, no tak za toho aj znenávideli a tak poštvali dav, že Ježiša, na Ježiša vrhli strašné svoje kliatby, svoje osobné, svoje rodinné, farizejské ako kolektívneho egregora a všetky hriechy v raj Izraelitov. Nie len v tej jeho dobe, ale celých tých 2000 rokov pred ním od Abraháma. A my, kresťania, to nám apoštol Pavol tak poprezrádzal nejaké tie tajemstvá. On dal ako taký hlavný teológ a prvý teológ, teológ kríža so svetým Petrom dali do svojich listov. Pán Ježíš trpel za nás, za naše hriechy, za hriechy celého ľudského pokolenia. Až sa to potom spresnilo, že nie za všetkých trpel Ježíš, ale za mnohých, pretože mnohí teda veľa ľudí nemá o to záujem. Čiže nie za všetkých. Pán Ježiš, tak veríme, že za všetkých sa obetoval. Hriechy všetkých akoby symbolicky na seba prijal. Bola to hrôza. Ale nie každý o to má záujem, čiže iba za mnohých. Ak chcete patriť medzi tých mnohých, vítajte. Sú takí, čo chodia do chrámu, pravidelne, robím to dobre, ale sú aj takí, ja myslím, že moji poslucháči sú väčšinou takí, čo nechodia do chrámu. Nejak sa tam zle cítia, alebo im niekto oblížil, alebo, čo je také lepšie, možno nechcú sa pretvarovať a hrať na svetých. A najobľúbenejšia modlitba, ktorú si zapamätali z tohto môjho 11-ročného vysielania, bola modlitba svätého Augustína. Páne, ja chcem byť svetý, ale nie hneď. Ešte nie. Ešte si potrebujem sa troška pobahniť v tých svojich hriechoch, v tých svojich zlozvykoch. Mám ešte milenku, ešte mi to dobre robí, ja viem, že robím zle, ale ešte si potrebujem pohrešiť. Tak to mnoho ľudí rozmýšľa. Preto nechodia do krámu pretože tak úprimne cítia, čo sa tam budem hrať na svetého a chodiť k sviatostiam nehodne. A ja milujem vlastne nejakú tú hriešnosť. Keď je to úprimné, tak vám blahoželám, že nie ste pokryci, lebo to tým, čo chodíme do kostola k sviatostiam hrozí, my sa hráme všetci na svetých a hory doly nasľubujeme tam pán Božkovi a vyjdeme z kostola mnohokrát robíme úplne naopak, čiže sme pokryci a nerobíme za to žiadne pokáni o tom potom, cirkvi sa robí aj tá kostolná liturgia, aj krásne obrady, sú tam právoplatné sviatosti. No a dnes máme sviatok Zelený štvrtok, dnem majú sviatok všetci kniazy katolícky na svete, tých 400 tisíc kniazov, 50 tisíc diakonov a 5 tisíc biskupov, aj pápež František. Ku tomu určite patria aj popovia pravoslavnej cirkvi, pastori v evangelickej cirkvi a nejaký tí kniazik anglikánsky a ďalší. Určite je to nejaký vše milióna ľudí, ktorí dnes slávia a ďakujú pánu Ježišovi, ktorý zriadil toto kniažstvo novozákonné, ale aj starozákonné, ako Jahve ešte nebol vtelený tam, kde si z hora, im to nadiktoval cez Mojžiša, cez Arona. Málo kto to dnes verí, ale to patrí k mystériu aj Veľkej noci, pretože naša Veľká noc pochádza zo židovskej tradície, kde dlho, koľko to bolo, 300, 400 rokov, boli Izraeliti utláčaní, žili v Egypte. A i pandúry egyptskí Byčom ich šľahali, aby nosili tehly alebo kocky na pyramídu, aby tam dreli pre faraóna a pre jeho egoplány. Až im bolo ťažko, oni sa modlili a Jahve im poslal pomoc anielov, Božiu moc. A cez Mojžiša a Árona vy, vybral ten izraelský ľud pred 3000 300 rokov to bolo, neviem, či presne strieľam, zobrali ich z Egypta. Faraón bol proti, sa zbúril, ale nejako zázrakom išli. Odišli obetovať na púšť Jahvemu svoju obetu. Faraón ho ich chcel zajať, sa, im to, sa mu to potom zmenilo rozhodnutie a v Červené more, cez ktoré Izraeliti prešli zázrakom. To vie, koľko ich bolo, či desiatky tisíc či 100 tisíc, ťažko nám to je dnes zistiť, aj biblické zápisy sú v tomto nepresné, ale prešli suchou nohou cez Červené more na Sinajský polostrov a keď prešli a faraónové vojska ich začali prenasledovať, tie boli zatopené v Červenom mori a zahambené. A oni boli víťazný boží ľud, ktorý putoval ďalej do zasľúbené žeme ku ktorej prišli kvôli tomu, že šomrali až po 40 rokoch. No a toto si židovská viera na sviatok Pesach pripomínala zabitím baránka obetovaním rituálnym jeho svetou krvou, ktoré potreli dveraje svojich dverí, ktorých mali chrániť. No a presne na tento sviatok Pesach zomrel Pán Ježiš. Potupený, znevážený. To, že mu volali pred týždňom na slávu, na to sa zabudlo. Zloba a temnota bola taká veľká, že poštvala mocných aj Herodesa, aj Piláta, aj Kajfáša, aj farizejev, aj ich pomocníkov stráža a vojska, že pána Ježiša dnešný večer na Zelený štvrtok zajali Judáš si urobil svoju špianskú úlohu, udavačskú a chrapunskú, že zaprel Krista, udal ho za 30 strieborných, oni ho zlapali a potupili ho. My o ňom hovoríme, že to je náš Mesiáš. Židia, ktorí čakali Mesiáša od Abraháma tých 2000 rokov pred ním, prehlásili o Ježišovi, že je falošný mesiáš, čarodejník, zvodca, podvodník, rúha, bohorúhač a tak ho aj potupili. To je paradox, čo? Ale nie všetci Židia, len tí vplyvní, mocní, bohatí. Tá stredná trieda, chudobnejší a vynimočne niekto aj z tých vplyvných bohačích sa stali kresťanmi a tak vznikla kresťanská, svetá církev cez apoštolov. To sú mystéria Veľkej noci, tak v krátkosti povedané. Je o tom, čo meditovať a ak chcete, aj keď ste mimo kostolní ľudia, že neprežívate tak hlboko a tak verejne, neúctievať čo, čo si z toho zoberte? Napríklad zajtra je boskanie Svetého kríža. Na Veľký piatok budú pašie, není Sveta Omša. Budú tam spevy a bude vystavený kríž k poklone a my vtedy poklakneme, poďakujeme za dar vykúpenia. Za dar Ježišovej obety na kríži, za preliatie jeho svetej krvi a mnoho v tento deň kresťanov, katolíkov u nás, čo? Robil som to sám. Poboskáme sochu telo pána Ježiša nejakú tú jeho ranu. Či na prebodnutom boku, či jeho trňovú korunu, či jeho na ruku alebo na nohe. Boskáme s veľkou úctou. Toto si zoberte aj vy, takto môžete v tento deň si úctiť jeho sveté rany. Vytvorí sa vo vás, keď toto urobíte zbožne, ozaj, s úctou, veľkou bázňou, nejaká božia pečať. Táto pečať, to si dobre zapamätajte, keď tu príde. Prenasledovanie antikrista, rozbesnie sa tu posledná záverečná kontrolingová digitálna ríša a komunizmus a natláčanie jednotného svetového náboženstva Tí, ktorí majú Božiu pečať, budú ochránení. Ich domy, ich rodiny, ich tela prídu. Nebudú len diabli vo vzduchu, ktorí budú vyčíňať a gestapo, ktoré bude ľudí naháňať a kradnúť Biblii a prenasledovať za to, že majú ešte doma kríž, že ho neodovzdali, nepotúpili. Toto, ak nastane, je dôležité, aby sme tu Božiu pečať mali a vraj sa tá svetá pečať buduje svetým krstom, keď sa ku nemu ale aj prihlásime, boskom jeho svetých rán, poklaknutím pred krížom. To sa niekde do našej duše vpí, vpí e, a nejako hlboko. Anjeli to vedia, tak to nás značkujú. A aj keď nechodí niekto, nepatrí do nejakej cerkvy, do kostola, prosím ťa, urob niečo pre seba, pre svoju rodinu, a nie len to, že zabezpečím ich vonku, ale vnútri, aby si mal v duchu Božiu pečať, že ja si ctím Božieho Syna, jeho svetu obetu na kríži, jeho veľké potupenie. Máme rozličné názory, kto je Mesia v tých veľkých troch náboženstvách. Židia, hoci ohlasujú 4000 rokov, že Mesiáš príde, Ježiša odmietli ako falošného, ale stále čakajú nejakého Mesiáša. No a my máme veľké podozrenie, že ak chcete, aby bol v Jeruzaleme a žehnal vám túto politiku izraelskej vlády a stavbu Jeruzalemského chrámu a likvidáciu palestínčanov, čiže vraždenia a kradnutie ich domov, no tak váš Mesiáš bude antikrist. Jednoznačne. Toto by mal Vatikán upozorniť vládu Izraela a celú planetu. Dajte si na to pozor. Takýto falošný antikriz Mesiáš vám hrozí. Pretože si vy oňho koledujete. To sú tí sionistickí židia. Tí judaistickí židia, tí sú umiernení, tí nepotrebujú žiadne vlajky izraelské, žiaden štát, žiadne likvidáciu palestínčanov, im sa to bridí, hnusia, a povie, to je uražka nášho Jahveho, čo je pravda. A títo čak čakajú Mesiáša, možno, že Pán Ježiš si ich aj zoberia. Podaj by ich bolo čo najviac do konca sveta, aby sa aj Židia, ktorí majú takú polovieru, do svetej viery majú toho dosť. A majú aj dobré srdce, dobrú vôľu a nedostali dar svetej katolíckej alebo kresťanskej viery, snáď ich Pán Boh nájde a budú aj spasení. Moslimská víra tá čaká nejakého, teda ako židia nejakého kráľa z Davidovho rodu, panovníka, ktorý obnoví kráľovanie tých spravodlivých veriacich ľudí nad tými bezbožnými. Oni čakajú veľkého Mahedího, ktorý toho antikrista zmietne a bude spravodlivo vládnuť na tejto zemi a bude šíriť moslimský kalifát a vieru a bude tu spravodlivá ríša. To nie ako teraz, čo títo chazarskí židia to tu stavili. To je hrôza. Tak oni majú čist istý druh nejakej viery v Boha, jediného Boha. Veria, že e, v milosrdného Allaha, ale keď im poviete, že kresťanský Boh má aj syna, nie, nie, to syn nie, my máme len jednu osobu, to vy máte takú trojicu, to je také pomílené, prepáčte. A, a vy pána Ježiša uznávate, milí moslimbo? No samozrejme, pánu Máriu si my vážime, však to je prorok, ten z najväčších prorokov, však on sa to objaví. A veríte aj v to, že teda zomrel na kríži a že ho potupili, ako sa toho svetom. To nie, je to my neveríme. To ste si vy, kresťania prepáčte, vymysleli, to je už také, také čo to tu robíte, to, to je choré, aby Boh, Allah dopustil na svojho proroka najväčšieho takéto poníženie, potupenie, trním koronovanie, bičovanie, ukryžovanie, vysme, no prepáštenie a zmrtvých stanie. no to sú také vaše kresťanské rozprávky, toto my podporovať nebudeme. A pritom to hovoria mnohokrát nie zlomyselne. Oni to myslia dobromyselne. Na polovicu oni veria v jedného Boha, toho svojho, no ale toto sa im nezdá. Nemajú totiž milosť rozlišovania. Hĺbšieho pochopenia kresťanstv nedostali to. A my keby sme im to chceli na silu natláčať, a rozkázaním to, no to by sme urobili najväčšie. Nedostali jednoducho túto špeciálnu milosť. Máme veľmi veľa takýchto moslimov, ktorí sú nielen za štyri manželky, ale aj za taký moslimský systém, to má v bankovníctve bezúročné, samozrejme, to nejako tí blázniví kresťania tam majú hypotéky a platia 100% úroky, to je strašne nespravodlivé. Toto Mahdi zruší, šmaham ruky. túto chazarskú otročinu. Tak oni majú Mahdýho. Pán Ježiš nesplňa tiež. A je takýchto 1,5 miliardy, či ešte viacej týchto ľudí. Potúpený Mesiáš sa im nestá. Už ale pravda je taká, že Pán Ježiš je pravý Boh, pravý človek a Mesiáš ľudského pokolenia, ktorý sa toto bol jeho prvý príchod a čakáme jeho druhý slávny príchod. Toto my máme povinnosť vám povedať, oznámiť. Toto veríme a ak chcete sa ku nám pridajte, nech sa páči. Ak chcete prežiť správne veľkonočné sviatky a aj svoj pozemský život. Toto sú zvony ktoré zvonia u nás v Európe skoro v každej dedine, nám takéto pravdy pripomínajú. Pustíme si jeden z nich. z našich z kostolných zvonov, tuším sedem bolestnej Pany Márie v Šaštíne. Takto vyzváňame a mnohí ľudia, nikto im to nevysvetlí za celý život. Čo tu otravujete ľudí tým vyzváňaním toho svojho zvonu? A čo nám tu vnúcujete? Nejaký kostolný program? Nás to ruší. A keď ti to nikto nevysvetlil, čítal som po svetej, eh, blahoslavenej Anny Kataríny Emerichovej, jasnovidnej to sestry omilostenej. Tá, keď zvonili zvony, tak si všimla, že démony, nečistí duchovia obťažujú ľudí. A vtedy, keď sa zvonilo, tak zmizli tí zlí duchovia. Ta nejako naľakali. Aj preto vyzváňajú zvony. Niekedy bol som v jednej farnosti pod v Banskej Bystrici a tie zvony boli priamo nad bytom, ktorom som býval. A keď to nehal pán Farár trikrát, tieto zvony, čo ste počuli, sú také uchu lahodné, veľmi príjemné. Ale ten zvon nad mnou, vtedy to bolo príšerné. Príšerné. Ja som tam trpel. Musel som to vydržať, trieskalo to tam a ten zvuk bol veľmi neharmonický veľmi nedobrý. Keby len tie zvony, ale aj tie vzťahy. Ľudia sa stiažovali, napísali na biskupský úrad, aby sa tie zvony vypli, lebo tam chceli farára zbiť. A bolo toho zvonenia veľa, No tak pán biskup Rudolf nakázal, vymenil tohto farára, dal tam Daniela a ten dal taký jemný tichulinky, tichulinky E, vyzváňanie, ten najjemnejší zvon a len tak e, minútku alebo pol minútky pred svetovom šu, aby nikoho to neurážalo len tak jemnúčko. Lebo keď veľa vyzváňame, keď veľa nanocujeme, veľa strašíme, veľa kážeme, veľa kecáme biblické citáty a sme veľmi... E, keď je príliš veľa soli, aj v kostole, keď je kňaž príliš prísny, nemilosrdný, tak sú ľudia chudáci stohnutí, že skončia ako solné stopy, keď príde problém. Ani nepípnu. tu tak sa kriknutí, tak sa boja, repe, sa aj usmiať, alebo povedali sa len svoj názor, lebo budú potrestaní. No to je priveľa Máme tu druhý extrém, Máme tu málo soli. Ten život nám nechutí, nemá zmysel. Chýba tu kresťanstvo, veľa pochabenia je tu. Veľa informácií, veľa behania, veľa toho, veľa vecí. Strašne veľa. A, a kde je tá sol? A vzniká z toho poligofrenia vraj, mentálna retardácia, možno aj obezita ducha tela, keď je soli málo alebo veľa a vznikajú tam nejaké nedobré prejavy. A lekári sú tu na to, tela aj ducha, aby nás na nejaký problém upozornili, ako to urobil jeden pán doktor, pred vyše 60 rokmi zistil, že sa tu rodia deti, ktoré sú postihnuté až kreténizmom, mentálnou retardáciou. A zistil, že kde je problém. Pustíme si ukážku z televízie. Toto je filmový záznam starý približne 60 rokov. Nakrútil ho tým profesora Juliana Podobu počas veľkého výskumu nedostatku jodu na Slovensku. Zistilo sa, že všetko obyvateľstvo na Slovensku bolo postihnuté jodovým deficitom. V 602 obciach vyšetrili takmer 160 tisíc ľudí. Taký podrobný prieskum sa neurobil nikde na svete. Najviac postihnuté však boli tri oblasti. Orava Kisuce, okolie Banskej šťavnice a oblasť Žitného ostrova. Práve tam sa rodilo najviac takto postihnutých ľudí. 5% detí sa rodilo s trvalým postihnutím neurointelektuálneho vývoja s endemickým kretinizmom a mnohonásobne viacej oligofrénii. A všetko toto spočívalo v tragickej situácii v chýbaní pár mikrogramov jódu v potrave. A práve preto sa uzákonilo, že sol sa bude v Československu jódovať. Preto sol, lebo sol potrebuje každý človek. A takáto je odporúčaná denná dávka jódu. Pre dospelého človeka je to 150 mikrogramov za deň. To je približne 5 až 6 gramov soli a to predstavuje toto malé množstvo. Kedy si každá sol, ktorú ste si u nás kúpili, bola jodidovaná. Po vstupe do Európskej únie to už ale neplatí. A ľudia by vo vlastnom záujme si mali skontrolovať, či tá sol, ktorú kupujú, je jodidovaná. Docent Podoba sa takisto ako jeho otec venuje endokrinológii a zapojil sa do štúdie, ktorá po 40 rokoch jodovania soli v 12 európskych krajinách zisťovala, ako sú na tom ich obyvateľia s príjmom jódu. Z 12 štátov sme sa umiestnili na druhom mieste, či sme mali druhý najlepší príjem jódu. Jodu teda príjmame dosť. Akurát tehotné ženy ho potrebujú až takmer dvakrát viac, ako je bežné. Gravidná práve preto, pretože potrebuje saturovať svoj vyvíjajúci sa plod hormóny, potrebuje až 250 mikrogramov jodu na deň. Veronika Toltová, televízia JOJ. No ďaká pán doktor Julian Podoba, že si to všimol a že nám Slovákom takto pomohol. Neviem, či niekde inde sa v takých reláciách trocha spropaguje, vážime si takýchto našich dobrodincov, ktorí zachraňujú a mnohé prejavy degenerácie tela. Ja sa špecializujem na degeneráciu duchovnej oblasti a ak chýbajúci jód v našej soli, ktorej my tu máme, my tu hostiou, chlebom a soľou, nech sa páči, sol je všade, sol máme, vážime si, ďakujeme pán Božkovi, áno, krásne všetko, áno. Ale tá sol je niekedy nekvalitná to teraz hovorím o kresťanstve. My tu máme strašne veľa kresťanstva, kostolov, obradov, rečí, kníh, akcií. Ale mnohokrát je to presolené nejakou prílišným pamboškovaním, alebo je tam málo soli, málo niečoho poctivého. Chýba tam ten duchovný jód a preto sme nejaký divný. Sme, máme tu rachitídu, bojíme sa. Sme nejaký skrivený, sme tu nejako choro poslušný, choro pobožný a chorodostrašený, dostrašený, zakríknutý a rehocú sa z nás bezbožníci, korupčníci. V každej oblasti, na každom ministerstve, v každej cirkvi sú infiltrované takéto kádre démonické a sú zakryté kolegialitou a keď to chcete prešetriť, 12 rokov sa nedovoláte nejakej pravdy, spravodlivosti. Viem, o čom hovorím, mám to za sebou. Tak vám dávam nejaké také, také návody, že kde tá naša sol, kde je chýbajú. Jedna z takých vecí je, že tu kňazi majú sviatok. Zelený štvrtok. Neviem, či niekto z tých 3000 katolických kňazov povie svojim veriacím večer v kostole na zelený štvrtok, keď sa tam bude umývať aj nohy nejakým ministrantom, na ministrantkám. Že vy všetci ste, alebo máte byť kňazi. Títo kňazi, čo sú vysvetení na špeciálnu službu, pastoračnú, pod biskupom, tak majú špeciálne kňažstvo a všetci, ktorí ste pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svetého, keď ste boli väčšinou malé deti, ale ak sa v dospelom veku k tomu krstu prihlásime, súhlasíme s ním, snažíme sa ho žiť v bázni Božej a neuspokojíme sa len s krstom vodou, ale chceme aj krst Duchom Svetým, čiže študujeme, hľadáme pravdu, vyjasňujeme si, kto je tu pravý Mesiáš, čo nám ten pravý Mesiáš, aké má učenie, chceme ho nasledovať a postupne tie jeho vety meditujeme, uplatňujeme vo svojom živote a keď máme nejasno, tak sa modlíme. To je krst Duchom Svetým. Druhá časť. No a tretia časť je krst dohňom. To by sme si mali absolvovať. To sú skúšky nášho života, ktoré prichádzajú na každého z nás. Nebudeme tu zažívať len úspechy, ale príde tu neúspech, príde tu choroba, miluje ženu, a ona ťa vyhodí s kuframi a ide za iným a ty zažívaš také stavy, že sa ideš obesiť. No to je ten krz ohňom. Človeče, o ktorom hovorím. Alebo prenasledovanie za vieru, za to, že sa ty ozveš vo svojej firme, kde si urobil 20 rokov, že sa tu robí korupcia a teba vyposmeškujú, zbičujú a vyhodia a nikto to nevyšetrí a oni tam sa rehocú. No to je to nasledovanie Krista. To je tá veľká noc tvojho života, to je ten krst ohňom v tvojom konkrétnom prípade. Alebo keď niekto je chorý, pochorie a zostane mu len utrpenie a hryzie si do... Jeden kniaz, môj kamarát Miloš, opravoval, zastavil, predstavte si, kde si na aute opravoval auto a vpálil doňho niekto kto nezvládol riadenie, kto vie, či, či si vypil, či, či, či mu to zlý duch vnúkol. Prešiel mu pneumatikou po nohe tak, že skoro tie nohy prišiel a ten Miloš sa tak zvíjal v bolestiach v nemocnici niekoľko týždňov, že mal dohryzené pery, mi povedala tam pani Kostolnička v Žiari. No to je krst ohňom, ktorý ho navštívil. Ty máš iný krst ohňom. Toto je svetý krst. A keď sa my nestiažujeme, keď my to pokorou príjmame, keď my svoje utrpenie vkladáme a spájame s Kristovým utrpením, tak prežívame Svetý Krst. A žijete svoje kniažstvo, aj keď nie ste vysvetení za kniazov. Toto by mali, toto je jód, ktorý tu chýba a nie len tu na Slovensku. Toto chýbalo v celej katolíckej cirkvi, až do druhého vatikánskeho koncilu. Málo kto, na začiatku to bolo Origenas, to v 3. storočí veľmi jasne, krásne popísal, že všetci máme všeobecné kňažstvo a sme na to istom kňažstve Kristovom prítomní, či niekto je pri oltári ako farár, alebo otec rodiny, alebo slobodný človek, či slobodná mniška. Všetci máme účasť na Kristovom kňažstve, tom všeobecnom špeciál ale do, skutočne do nauky katolíckej cirkvi a katechizmu sa to dostalo až prednedávnom, pred 60 rokmi, tento jód duchovný, že sa začalo zdôrazňovať, že aj vy lajci ste kniazy a kňažky. Keď sa to Karlo Karleto dozvedel, že konečne to prišlo Bohu vďaka, povedal, že to je v náuke lebo to bol sol, ale tu boli páni farári, ktorí sa strašne hrali na dôležitý. My sme kňazi, my sme tí duchovní králi, my tu kráľujeme s Kristom, členovia víťazného vojska. A vy, poddaní, podhradí, vy ste tí podaní, vy len počúvajte, buďte ticho. Nemáte žiadne právo, len samé povinnosti. A poslúchať nás musíte, my sme páni, vy ste poddaní. No ale prepáčte, toto bolo surové pokrytectvo, keď ste sa vyhrali, oslovovali ste veriacich bratia a sestry v každej kázni niekoľkokrát a ste sa chovali ako otcovia k nejakým nesvojprávnym detičkám, podaným, otrokom. Toto Kristus Páne založil, preto vznikla reformácia a byč reformácie ten nás začali byčovať tí reformační kritikou aj nenávisťovní, ktoré odporom, pretože sme boli neverní v mnohých vetách svojho vlastného učenia a kresťanskej hodnoty. Jedna z nich vám spomínam, že toto malo byť zdôrazňované. Všetci sme kňazí. A kto je kňaz? To je ten, čo prináša Bohu milú obetu. Kňaz to robí tak, že na Svetej Omši prináša chlieba víno, premeninu a telo a krv. Keď príde na faru, má niekedy samotu, lebo nemá manželku a deti, tak to obetuje, premodlí. Keď má chorobu, tak, tak e, to takisto s Kristom nesie. Keď ho prenasledujú, tak si spomenie na Ježiša, ktorého prenasledovali. Toto je jeho obeta. No a ty máš obetu takú, že tvojim sekulárnym chrámom je tvoja rodina, tvoja práca, tvoja dielňa, alebo štúdio rozhlasové, tvoja kuchyňa či záhrada. Bohoslužbou môže byť aj činnosť za počítačom, kde nebudem ťukať, aby som nenávisť šíril a odbavoval si tam svoje frustrácie, že niekomu vynadám, niekoho osočím a vulgarizmy tam dám, aby to čítalo stovky ľudí. To není bohoslužba. Ale keď niekto tam slušne je, zvažuje, slušne odpovedá, niekoho poučí, troška možno aj vtipom zareaguje, už to premení tú prácu pod na počítačom na niečo Božie. To je tá obeta. Môže tak byť aj jazda vlakom, či autom. Starosť o tvoje telo, o jeho zdravie, o tvoje deti, vnúčata, o tvoju firmu, o tvoj dom, o tvoju dedinu, o tvoje mesto, o tvoju krajinu, keď si politik. Benedikt 16. jednu z najmudrejších ved, vied, ktorú nám napísal a odkázal, je všetko, čo konáme, má byť liturgiou, čiže uctievaním Boha. Liturgia v kostole je jedna forma uctievania si Boha, tými gestami, tým sakrálnym priestorom, tými textami, tými božími rečami, spievaní. Nech sa páči. Jedna forma liturgie a druhá forma liturgie, že výjdem z kostola a nezabudnem na to, čo som tam počúval, tie dobré veci si zoberiem, o nich premýšľam a keď mi tam povedali, že mám chápať blížneho a mať ho rád, tak eh, ne, nevr, nevra, nevražedným pohľadom nekúknem na niekoho, kto je vedľa mňa aj mi nesympatický, lebo som o ňom počul, že to je netvor a ja ho teraz nenávidím a z očí mi to ide. Alebo sa vykašlem na niekoho, kto potrebuje pomoc a na ňo ben. Satanizmus. Však to má byť uctievaním Boha. Sa prihovorím k niekomu, počul som o vás, a niečo veľmi zlé. Je to pravda, sa ho aspoň spýtam. zaujímam a keď zistím, že to není pravda, sa s ním aj kamarátim napríklad. Na druhej strane vidím žobráka, ktorý žobre a ktorému som už dal a prosím vás, vy nežobrete tu, poďte, ja vám dám robotu, v zahrade potrebujem poriľovať, dám vám 20 eur, keď tú zahradu porilujete. A keď on mi nie, ja to nebudem robiť, no tak prepášte, ja vám nebudem podporovať, ja som vám dal prácu, ale už je to záujem. Už je to kňažstvo, ktoré vykonávaš, už je to nejaká forma obety, ktorú prinášaš, ktorá sa páči Bohu, je veľmi dôležité mať Ducha Svetého. A toto od nás očakávajú aj ľudia, aj od kňazov, ktorí majú dnes sviatok, ku ktorém ráčim patriť už skoro 35 rokov. Sám som si to ja nedal, ja som mal úplne iné plány, už som mal vybraté dievča a dve deti, že budem lekár a budem hrávať basketbal. To boli moje plány, keď som bol pred maturitou, ale veľmi silne ma navštívil duch Boží a úplne mi zmenil program a nasmeroval ma na úplne inú dráhu, ktorá pokračuje takto, ako tak vás vyučujem teraz. Snáď sa to dá počúvať. A učím vás, som zistil, že na tomto území je obrovská chyba to, že mnohé veci, sa nedajú odvysielať v oficiálnych médiách mojej cirkvi, do ktorej patrím. Strašne je to boľavý, nepríjemný pocit. Prečo to je takto? No, lebo otcovia biskupy to takto nastavili a už to inak nebude do konca sveta. A však vy nehovoríte úplne nič o tom, ste tu naskočili na štátnu propagandu, že tu vakcíny a všetko to zachráni a teraz sú vedľajšie účinky tých vakcín a keď vám chce niekto povedať o tom, že má vedľajšie účinky pre nejakého inžiniera, ktorý sa zvíja po tej vakcíne. Nie, nie, to my nedáme, to nebudeme. Ale prepáčte, to je trpiaci Kristus tom človeku, ktorý trpí, ktorý na, e, uveril dobrej viere, že tá vakcína vyrieši, pomôže, zachráni, slobodu prinesie, ale mu to prinieslo obrovské zdravotné komplikácie. Viete, koľko je takých ľudí? Niekoľko tisíc v Československu. Vy máte o nich záujem? Oni sa obrátia ako farizei a utečujú. Toto už kniažstvo nežijú. A keď vy nasľubujete, milí páni farári, aj s pánmi biskupmi v katolických kostoloch do beda, obnovíte si kňažské sľuby, ako vy milujete pána Ježiša, ktorý je pravdou, a vy tam nasľubujete aj to, že budete poctivo hlásať pravdu, tak ho teda poctivo ohlasujte. Je to vaša svetá, jedna zo svetých povinností. A vy keď takto zareagujete, že príde trpiaci človek a vy mu nepodáte ruku, alebo chceme o tom oznámiť, ako my čo robíme v médiách, chceme o tom poctivo niečo povedať a varovať, že pozor, tie vakcíny mali aj predtým vedľajšie účinky, aj teraz aj budú, a treba si dať opatrenia a netreba to vnúcovať, pretože toto tiež ste urobili chybu, že ste to nanútili všetkým a nič ste nehovorili o liečbe, o vedľajších účinkoch a dali ste do ľudí niečo, čo oni aj nevedia, čo sa teraz vyplavuje, že je obrovský problém. Však vy začínate ľudí bičovať. Viete o tom? Nie, to nám nikto nepovedal. To Radio Lumen nevysielalo. No, toto vám povedia. Takto sú poškodení oligofrénia. Oligofrénia, to mi otec, pán doktor, vysvetloval, že to je človek, ktorý je tak nejako oblbnutý, niekedy alkoholom, niekedy mentálnou retardáciou, niekedy s prostotou, niekedy demenciou, jedno, možno všetko štyri dokopy, že on nevie pomenovať problém. Ďalší stupeň je, že nechce pomenovať ten problém. A po tretie, najhorší stupeň rozkladu osobnosti, že on vie, kde je problém, vie ho pomenovať, ale zatlka ten problém ako opuncovaný a pravoverný farizej a nepriateľ pravdy. Týmto sa stretnete aj v tej najpravovernejšej aj najsvetejšej z cirkví, a najstrašnejší je bod číslo 4, keď ich na to ako kolegovia, kňazi, evangelizátori, redaktori, novinári, spisovatelia, upozorníte, arogantne na vás napľujú, že ste dezoláti, že ste konšpirátori a fuj, ja sa nebudem s nejakou E, alternatívou baviť, ja patrí medzi tých pánov. A pokánie? Žiadne. A takto, aj, takto sa rozhodli žiť a takto sa rozhodli zomrieť v raj kresťania. A mnoho ľudí, ktorí nemá vieru, nemá kresťanstvo, sa takto trápne nedokatuje. Takouto oligofréniou, bol som tam a, a tam som si chcel dať on, oné to pivo, lebo dal som si ho, lebo mi to e, chutí. To je oligofrenia. Nevie sa vykoktať, aby to pomenoval. Iba tejto soli jo. V tomto kresťanstve normálnosť, prirodzenosť, slušnosť, a ľudskosť. A viete, prečo takto dopadajú mnohokrát ľudia inteligentní, zábavní, vtipní, vysoko otitulovaní, vzdelaní. Viete, prečo takto ako takíto debilovia dopadajú, tvária sa, ani že nevidia, že nevedia, nedá sa s tým nič robiť a opakujú tie zlozvyky svojich predkov, pretože sú s mocou tohto sveta príliš za dobre a tá moc tohto sveta je satanistická je strašne bezbožná, je strašne píšná, je bohorúhavá a má veľa peňazí, veľa korupcie. A my, cirkevní preláti, vrátane Vatikánu s pápežom a biskupmi, aj kňazi majú svoj podiel. Keď chcete vy poctivo hlásať pravdu, tak sa oddelte od týchto zločincov, pretože vy, keď budete s nimi v prímeri, ako boli za socializmu, odpadnutí klerici a volali nech žije KSČ a vy teraz ticho spolupracuje, nech žije NVO, tak potichu, aby to nikto nepočul, ale my vidíme, ako to všetko žehnáte, tie hrvozy, tak vám duša, tak vám srdcia stvrdnú. Tak si poškodíte svoje duše, že vy budú, kri, budú desi vo vašom okolí bičovať Krista a vy prídete, aby ste bičikom ešte pridali. Tak to mnohí dopadajú. Preto vysielam, nie len aby ste mali troška soli, snáď som to nepresolil, lebo niekedy kritizujem a presolím to, už sa to nedá počúvať, ale aby som vás poučil, že toto je problém a lekár, ktorý má rád svojich pacientov, ten im nebude klamať, keď je nejaký problém a vie, kde sa to dá riešiť a že treba toto riešiť aby sme neskončili. Začíname s kresťanstvom ako jedna slečna tu v lievoči katolíckej rodine narodená, ona sa dostala desi, či do Švajčiarska, či do Japonska, či dia. Tam 18 rokov slúži falošnému mesiášovi, nejakému Raelovi, ktorý tvrdí, že nás stvorili Elohimovia, on je mesiáš a musíme... A tam, vidíte tam nemravnosť, chodíte tam holí, on tam má svojich 2000 mileniek, a vy napomáhate a obety prinášate skoro 20 rokov falošnému Mesiášovi, a ešte do, do novín slovenských dáte, milá ex-sestra, že vieš čo, ja ti ešte poboskám ruky, aj keď si ma klamali. A ja ti aj tak poboskám ruky, že si ma klamal. To takto dopadáte. Z katolíckej viery začínate a končíte uctievaním nejakého budúceho démona. No tak. Aby sme tak neskončili, tak troška vám to dávam ako aj varovanie. Dáme pieseň. ďakujem tento týždeň Petrovi, Elene, Antonovi, a manželom Gottfriedovi a Márii, ktorí ma pozvali na kvetnú nedeľu na obed do Tatranskej kotliny a tu mi doniesli likér Chartres, akurát si ho koštujem, keď vám to rozprávam. 43, špeciálny likér, ktorý založili kartuzianskí mníci pred 420 rokmi. Toľko má táto značka. Sú to reholníci, ktorí sú odlučení od sveta do zmlčia, majú kontakt s Bohom a predstavte si, aj niekoho z nich napadlo robiť likérku. Je tam tuším 120 bylín, A keď to tak koštujem, taká ťažko definovateľná chuť, vždy som to tak obdivoval týchto degustátorov vína alebo likéru. Čo tam je nejaká mentol, borovica, jemný citrón, ale tak jemné, Pozaj výborné a vraj zdraviu prospešné žalúdku. Občas si taký liker dajte na zdravie, či máte viacej rokov, aby vám lepšie trávilo. Aby vám tie žily tento špeciálny alkohol, špeciálne vyrobený, aby nás dezinfikoval, pretože dýchame strašne veľa znesveteného vzduchu, ktorý je stále agresívnejší a počúvame hrôzy. Čo sa deje s korumpovanosti, vojny, zadlžovanie štátu. Nejaký piesok saharský, biely, a vraj do si to zobral, dal to pod mikroskop a do laboratória zistil, že sú tam 100 až krát prekročené hodnoty ťažkých kovov, až máme silné podozrenie, že tam je nejaký nanopiesok, dožil sa nám dostáva nejaká nanotechnológia. Hrôza na hrôzu. Keď to počujete, vypočujte si, nenasplašte sa. No a tí, ktorí ste od fachu, ktorí tie mikroskopy máte nejaké tituly, prosím vás, robte niečo pre tých druhých a svoj kaňaštvo žite, ochraňujte duchovným spôsobom svojich spoluobčanov. Preverte to. To sa dá ten piesok vraj Saharský. A vy kričte to, nebojte sa. A keď vás začnú ignorovať, začnú vás urážať, tak im povedzte, toto je v laboratóriu overené. Poď, bol som tam, alebo ja som to sám urobil. Sú na to dôkazy, môžeš si to overiť. Ty mňa nebyčuj. Tým, že si budeš robiť posmech z toho, keď ti hovorím nejaké fakty, to, že toto je bičovanie, to vám povie málo kto. To je tiež istý druh oligofrenie, vyskytujúce sa aj v chrámových priestoroch, aj v mainstreamových médiách, vrátanie tých prudkopolokatolíckých, ktorí napáchli pýchou tohto sveta a skrývajú sa pod svetu pokoru. To je na tomto najzákernejšie. Tak som si dal toho likéru, ešte si dám, lebo to, čo vám prečítam, i tak, e, no, ak máte silný žalúdok. Je to od svetej Faustiny Kovalskej, reholničky, ktorá je tajomničkou Božieho milosrdenstva a bola v cerkvi rímokatolíckej 22 rokov prísne zakázaná a keď zoberete ten denníček, ktorý je veľmi populárny, ten mystická literatúra, ako máme prinášať obety, aj keď ona bola chorá, trpiaca, aj v tom kláštore s ňou zachádzali ako necitlivo a ona to ako veľmi citlivý človek vnímala opisovala to tam a prežívalo to s Kristom a pán Ježiš jej ženích ju vyslobodil z tohto pozemského trápenia, keď mala 33 rokov zobrali ju do neba. Určite bude v nebi veľmi vysoko, pretože si prežila nekrvavé mučeníctvo a krst ohňom, bez toho, že by ho niekto fyzicky akoby umúčil alebo hodil do ohňa, ale utrpenia v tom denečku sa dočítate dosť. No a všetko to je nádherná katolická mystika. Pán Werner, čo tam vadilo tým papalášom vo Vatikáne, že to zamkli do trezora? Zakázali ju spomínať, jej denníček šíriť. Korunku Božieho milosredenstva zakázali, to sa mi zmodliť nebude. Prišiel Jan Pavol II, polský pápež v 78. Tento z trezora vybral a vyhlásil túto sestru za sveticu katolíckej cirkvi. A dnes je pápež František na námestí svätého Petra tú modlitbu korunku Božieho milosrdenstva odporúča ako misericordín všetkým katolíkom a ľuďom dobrej vôle, nech sa páči. Tak si vypočujeme časť z jedeníčka. Myslím si, že kvôli tom, týmto slovám bola toľké roky zakázaná. Cera, Cyrilá Metóda, kam kráčaš? Veď si dostala pred 1140 rokmi poznanie Krista. A kam kráčaš? Čo túžiš? Po pohanských modlách? Kto ti má byť vzorom, keď nie je tvoj spasiteľ na kríži, ktorý mal takúto lásku? Počúvaš všelijaké pomotané názory na život? Kto z týchto motákov ktorý nám takto pletú rozum, dá za tento národ na kríži svoj život. Kto to urobí? Povedzte mi. Ani jeden. Kristus to spravil za každého z nás. Čo ešte chceme? Takže pozor na túto vďačnosť, lebo kto nie je vďačný, nezaslúži si ani spokojný život. A to si vytvára sám takúto polohu vo svete. Tak to bol Rudolf Baláš, Rudolf Krstiteľ, Jan Krstiteľ svojej doby, ktorý mal taký odvážnejší slovník z tých našich biskupov. Chýba nám takýto prísnejší otcovský hlas v spoločnosti. Ja som jeho duchovný syn a kniaz, jeho ruky boli na mojej hlave a dal ma do svojho týmu, kde bol som vyše 20 rokov. No a snáď z toho krstiteľstva niečo pokračuje ďalej v tomto národe, pretože to potrebujeme. Aj zdravý prísny hlas, aj zdravo vysvetľujúci a možno tú diagnostiku našich problémov, tam musí mať trocha človek aj akúsi takú svetú bezohľadnosť. Musí to. A to z lásky k pacientovi. Z lásky k ľuďom, z lásky k cirkve tejto dobe my nesmieme pestovať teológiu ťuťuli, muťuli, lebo nás to zničí to falošné milosrdenstvo. Zničí. A okraj priepasti a mnohí v tej priepasti skončia kvôli tomu, že my im nehovoríme pravdu. Nenapomíname. Žiadne beda vám nikomu nikdy je za nič. Už není žiaden hriech. Peklo je prázdne. Odpúšťajme aj tým najväčším zločincom, však len ustupujme. A každú korupciu netrestajme, ale niekoho, kto dve kukurice. Tomu dajme 20 rokov a dopľúvajme ho. Takéto hrôzy my tu páchame. Ako solné stopy sa na to pozerá väčšina. Takí sú presolení, nevedia, čo majú robiť, sú dezorientovaní. Čo robiť? No tak zostať normálny, a keď vidím nejaký problém niekde o svetej Faustinke Kovalskej, tu počujete vynikajúce veci, tam mala aj zjavenia, videnia a tiež sa natrpela chuďatko. Raz sa tak vyslovila, drahý Ježišu, ja cítim takú obrovskú nevďačnosť celého Polska. A na, vlastnej, na vlastnom tele mala nejakú vážnu chorobu. Prežívala to, trpela obetovala, vyprosovala milosti celému Polsku. Odprosovala tých, ktorí nikdy nepovedia ďakujem, sú nevďační. Napríklad, alebo videla, čo si pamätám, v jednom videní, že v každom kostole, na každom katolíckom kostole je nejaký aniel, ktorý ten kostol aj tu farno stráži. Nad každým národom je nejaký archaniel, ktorý chráni aj naše Slovensko. Lerna Bayern videl Archaniela Slovenska. Vraj to je bojovný aniel. Že to není nejaký ťuťmačik, ktorý bude vstupovať, je to Boží, Boží bojovník. Toto je identita duchovná slovenského veriaceho národa. To vám toto nepovie. Tak je oligofrenik. Máme svetý boj, ale ten duchovný. A nejako sa dať dokopy a bojovať spolu. Lebo keď je niekto sám, ten boj je veľmi ťažký potom. No počúvajte, čo mala akú víziu sveta Faustína Kovalská. Vieme, že počas byčovania bol Ježiš strašne dobitý fyzicky. Nie iba chrbát, ale celé telo v menšom či väčšom stupni byčované a veľmi veľa krvi vtedy vytieklo z Ježišovho tela. Je to zázrak, že pán Ježiš vtedy nevykrvácal na smrť, píše v denníčku. Mala som víziu štyroch ľudí, ktorí bez milosrdenstva roztrhávali telo Ježiša a hlavne jeho plecia. Piekla krv na všetky strany na zem. Videla som, ako prichádzajú biskupy, kňazi, reholníci, reholníčky a začínajú Ježiša ukrutne bičovať, ráňať jeho telo, vytrhávať čiastočky z jeho chrbta. Niektorí aj tzv. verní z rôznych povolaní, veriaci v našej cirkvi vo veľkom počte, začali bičovať Ježiša. A Ježiš zastonal. Vidíš, ako veľmi ma zraňujú hriechy, hlavne mojich vyvolených. Najviac zraňujú moje srdce, mne zasvetené. Iní zraňujú moje srdce zvonku, ale vyvolený. Tí prebodávajú moje srdce zvnútra. To vám neprezradí Ládio Lumen, prečo bola Faustinka zakázaná 22 rokov v samotnom Vatikáne. Myslím, že pre tieto slova. Čože? Že my, hierarchia, biskupy, kniazy, reholníci, my bičujeme pána Ježiša, no to je vrchol, toto je od diabla. No tak to bolo 22 rokov od diabla, prišiel svätý pápež a ten zistil, že to je ducha svetého a je to v náuke cirkvi. Nie každý má milosť rozlišovania. My, kniazy, zasvetení Bohu, aj svetí lajci, bázňou Božou, my by sme mali dať, mať špeciálnu milosť rozlišovania. Aj predvídavosti. Čo príde za naše činy? Máme oficiálne náuke o milosti posvedzujúcej a pomáhajúcej. To sú také, keď ide, keď sa vyspoveda niekto, katolík, na svetej spovede a úprimne si uľutuje svoje hriechy, tak ide na sveté príjmanie a príjme tam nie hoci koho, hoci čo, nejakú oblátku na nejakom kostolnom divadle. My veríme tak, že je tam reálne prítomná Kristova prítomná. Ale to není pravda, povedia nám mnohí protestanti a pochybovači a mnohí než odpadnutí katolíci. To je len taká symbolika, to je len taká oblátka pre malé deti. Tam Ježiš určite není reálne prítomný. No tak, ak takto rozpráva, že tam není reálne prítomný v tom chlebe pán Ježiš, tak e, toto máš možnosť protestantských nejakých denominácií. Tam je to normálne a pre nich oni to tak vážne neberú, oni nemajú ani apoštolskú postupnosť, ani tie slova premenenia. Pre nich je skutočne, dajú tam chleba a víno, povedia nejaké tie slova, ako teda všeobecné kniažstvo, robia to s úctou, ale tam skutočné premenenie nenastáva. Tam je len symbolická prítomnosť. Pre nich, nech sa páči, pre nich je to možno lepšie, lebo keď niekto žije v nejakom hriechu, blude a chodil by na sveté príjmanie právoplatne premenené, tak by mali väčšie, trest, väčšie tresty. Ale my v týchto cirkvách, ktorí máme, v katolíckej cirkvi, pravoslavnej, tuším čiastočne anglikánskej, máme reálnu prítomnosť Kristovu v tom chlebe, Tak to aj vážne berieme. A sa tam aj klaniame. A nie oblátke, ale Kristovi tam prítom. Nie nejakému drevenému krížu, ale Kristovi, ktorý bol tak doráňaný a jeho rany boskáme na tom kríži, ale my to robíme duchovne. Niečo dôležité sa tam deje. Tam sa pečatí naša duša s nebeským ženichom. Prvým mesiášom a mali by sme to vážne brať nielen teda v tých obradoch, čo sa snažíme teda robiť, to viem o tom, tam sa to vážne až na nejaké výnimky berie, ale potom aj keď vyjdeme z chrámu a prestane tá kostolná liturgia, mali by sme si dávať pozor, aby sme boli citliví, ľudskí a dobrotiví a neponáhlali sa to, ale to všetci rozumejú, len napáchneme neraz svojou kariérou, svojou sebaoslavou, na nejakých postoch máme veľa peňazí, veľa nejakých úspechov a toto nám tak dušu poškodí, že sa potom ponáhlame, sme namyslení, sme nafúkaní, máme nielen obezitu tela, ale obezitu svojho ega a to hlavné máme bezcitnosť, neľudskosť a nemáme súcit. A stane sa, že potom ľudí ráňame. Ani si to neuvedomujú tí, čo to robia. Napríklad jeden pater z pobrežia Slonoviny teraz býva v Benine, je to z Opus Dei a tiež ho dali mimo službu kniažskú a on má tam na svojich Facebooku aj na webe takú žiadosť kardinálovi Kasperovi, prosím vás, ako to môžete takto? Vy ste poradil pápežovi, že manželia, ktorí sú zdržaní, teda ktorí sú rozvedení, tak pápež im hovorí, že nemali by žiť v zdržanlivosti, že to ich sveta povinnosť ako Jan Pavol II, ale on to povedal, že to je len jedna z možností, že vy môžete žiť teda e, aj zdržanlivosti a kľudne môžete chodiť na sveté príjmanie. A tento cítil tak strašne, že to je krivda, že my sme tu nejaký katolický ideál opustili a on ho slušne toho kardinála Kaspera, napomenul, že teda toto by církev nemala opúšťať a takto ľahko vážne hoci koho k svetému príjmaniu púšťať, možno výnimočne áno, ale vy nehovoríte už úplne nič o cudzoložstve. Pán Ježiš veľmi prísno karhal, keď niekto rozbil rodinu a rehotal sa z nešťastia svojej bývalej ženy alebo svojho bývalého muža. To sú veľmi vážne hriechy pohoršujúce aj spoločenstvo, ubližujúce aj deťom no a im samým. Toto my už nehovoríme. A niekto, kto to chce, teda tú tradičnú hodnotu obnoviť, tak tí druhí, tí modernisti ho začnú bičovať, ráňať. A vôbec si to neuvedomujú. A keď napríklad mu dal nejaký list a slušne sa ho spýtal, čiže bol smedný po pravde, vysvetlite mi to tak, ako štyria kardináli dali nejaké dubia Františkovi, ktorý to odpapagajoval a tak nejako potmehúcky to zaviedol, to sveté príjmanie priamo listom cez Ark do Argentíny a dal to potom do autentického magistéria. Mnohých ľudí takéto niečo poranilo, to Amoris Letícia, a jeho tohto pátra. Tomu kardinálovi Kasperovi slušne napísal a ten mu tak arogantne odpovedal a pritom napísal presne toto. Nie som taký arogantný, aby som predstieral supermagistérium nad pápežom. O jednej vete pápeža Františka Páter Jezus Maria teraz Benino píše, tento jeho postoj nadradenosti a pohrdania ma veľmi zabolel. Bolo mi smutno, keď som znova videl takú tvrdohlavosť. Ja napomínam nejaké vaše chyby, že Francis používa heretické frázy a vy ma odbijete takouto, toto môže, či toto není to bičovanie, tak ma napadlo, že teda keď som už povedal A, skúsim vám povedať aj nejaké B. Ako prvého ma napadol tento kolega. Druhý, čo viem, prežil v Reholi Bazilianov v Prešovskom kláštore a niečo sa stalo a predstavený mu povedal, nejaký problém tu vznikol a vy musíte odísť z tohto kláštora. Je suspendovaný ako reholník a kniaz. No ale ja som to neurobil. Ja si to prosím vyšetriť a poslal tú žiadosť podľa cirkevného práva odvolanie k pápežovi. Dopočul som sa, že sedemkrát to poslali cez nunciatúru v Bratislave do Ríma. Odpoveď žiadna prešlo už vyše 15 rokov. Aj s bratom. A miesto odpovede právoplatnej z Vatikánu, čo má kongregácia pre kňazov aj reholníkov riešiť, prišla odpoveď, predstavte si od koho, z okresného súdu v Prešove že vy musíte okamžite opustiť kláštor, nariaduje vám to sudca okresného súdu Prešove, miesto Vatikánu, lebo ak neodstúpite z kláštora, ktorý nezákonne obývate, musíte zaplatiť 200 tisíc korún pokutu. Čože? No tak opustili kláštor. Ja som počul, teda ja som podobne niečo žiadal aj som na súdy napísal, že súdcovia nemôžu zasahovať do cirkevných záležitostí klámstvo, ignorácia, bezprávie, rehota, nikto sa z toho dobre rehoce a oni majú psychické problémy po toľkých rokoch. Či toto tiež není bičovanie pána Ježiša v tom bližšom? Nie, nie. No pozor, pozor. Čo keď je to? A hovorím vám to nie, pretože sa škodoradosne rehocem, z toho, čo sa stalo, že sa vám chcem pomstiť, ale tak troška solím, takou poctivejšou soľou, ktorú sa vy nikdy nedopočujete v rádiu Lumen. Však to totiž neexistuje. Viete, koľko je takýchto nevyšetrených vecí na polícii, na prokuratúre, na cirkevných súdoch. Jednu sestru prepustili ho po rok, rokoch práce cirkevné inštitúcii správce. A bolo to nezákonné, tak to dala súd, súd, súdu. Okresná súdkynia to vyšetrila, právoplatne rozhodla, že je to nezákonné a musíte jej dať odškodné. Tak biskupský úrad to dal na krajský súd a tam niekto z krajského súdu to zhodil zo stola a povedal, nie, ten rozsudok není právoplatný, e, štátna a nemá čo do cirkevnej... E, to, to robíte, no ale vypičujete katolíkov a nerobíte za to žiadne pokáne. Chodíte tam do kostolov slobovať hory doly a chodíte takto pána Ježiša príjma do svojho srdca neočisteného, nekajúceho. Pozor, takýchto neprávostí pribúda. Keby sa tie všetky spisy, to už nebude len jeden, jeden vagón, to bude za vlak len v Slovensku, čo v celej Európe. Stovky vlakov bude, to, bude, tá, bude sa toto riešiť v Božom kráľovstve. Tam nebudeme len mávať, kami mávať a nejaké filmy, nejaké pochechtávačky pozerať. Tam sa možno budú diať dobyšetrovanie týchto vecí. A nebude to všetko robiť Pán Boh, bude to všetko riešiť nejaká komisia delegovaná Božími anielmi. A svety budú súdiť svet a v tých prisediacich komisiách ako svetkovia budeme tí, ktorí sme takto dopoškodzovaní, dobičovaní, ktorí sme na vás nenadávali, neobviňovali, ale sme trpeli s Ježišom Kristom a budeme v jeho kráľovstve. A sme dnes poslední, máme hambu, máme škody. Sme na posledných miestach, kúkajú na nás, akí sme my čudáci, čo sme my vyviedli, akí sme my zločinci, ani sa to nevyšetrí, ale, ale počuli o nás a vrhajú na nás pohľadmi svoje odsudzovanie, klebety, lebo niečo počuli a my už nevládzeme im to všetkým vysvetľovať, lebo máme poško, do poškodzovanej povesť, do poškodzované osudy, okradnutý od, o, o kniažstvo, majetky, o, o, ty, o, e, e, o právnické tituly sú aj takí a toto, toto sa deje. Viete o tom, otcovia a milí kňazi, čo tak sľubujete pánu Ježišovi? Tú poctivú ohlasovanie pravdy zaujímajte sa. V každej dedine nájdete niekoho doráňaného, nielen chorého. To kňazi navštevujú krásne chory, chodia ich potešovať, pozbudzovať. Nájdete si čas aj na takýchto jedincov, ktorí sú dobitý modernými drábmi, otrokmi systému, etatistami, pre ktorí sa kláňajú sa štátnej moci, aké tá štátna moc skrivodlivosť urobí, oni to veľmi radi urobia, aby si zachovali to svoje miesto a dobičujú svojich bratov alebo sestrov. A vy si myslíte, že pôjdete tam na, povedať na nejakú spoveď, šu, šu, šu, to tam poviete a vyspovedáte sa, zahráte sa, aký ste svety a necháte doráňaných, dobitých, dobičovaných ľudí, ktorí žijú vedľa vás, nepovšimnutých, nedoliečené rany. Niektorí sa idú zblázniť a majú psychické problémy. Je to na psychiatriu, nielen na prášky. Preto je, že toto je tá kresťanská viera. Nie ste vy tie solné stĺpy, čo keď niečo vybuchlo, tak už len mlčia a, a, a nič sa nedá. Nič sa nedá, však nič. V tých médiách musíte len rozprávať, že všetko je pozitívne, ako ezotericky. Keby ste tam mali vonné ezoterické tyčinky, by bola pohodička. Sme sa nezaťažovali nejakými problémami, nejakými bratmi, čo tu vedľa nás žili, nás to nezaujíma, už sme ich hodili cez palubu, snáď ich nejaké tie žraloky už zožrali, ale nezožrali, žijeme sme dobičovaní, rany si hojíme, nemôžu sa to za 10-20 rokov zahojiť, tak sú hlboké. A vy tam držíte jednotu. Aha, aha, dobre, dobre, tak už stačí. Dáme troška sedem bolestnú nejakú piesen, sná nás poteší, Maminka Božia, pod krížom. Bernadeta Pančieva povedala, že zajtra na Veľký piatok je najväčší mariánsky sviatok. To som počul iba od nej. A prečo? No lebo v ten deň, keď pán Ježišovi bolo najťažšie, najhroznejšie, zažíval najväčšiu potupu, tak myslel stále na nás, na nebeského Otca, obetoval svoje bolesti za našu spásu, za naše vyslobodenie z moci diabolských síl. Jeho rany nás uzdravili. Ak ste zranení, poďte za Ježišom. Svoje rany, svoju potupu, svoje prenasledovanie spojte s utrpením Pána Ježiša. Má to obrovskú duchovnú hodnotu, či ste v kostole, či ste mimo kostola, či ste v Honolulu alebo na mesiaci budete má to obrovskú hodnotu, keď to urobíme s pokorou a bázňou Božou. Toto je najväčší duchovný kapitál. Kvalitnejšie zlato, vysokokaratové. Vyššie karatové nehľadajte, lebo ho nenájdete. Toto je najcennejšie. A vtedy, keď mu bolo najhoršie, on nám ešte daroval svoju matku, za našu matku, keď povedali Jánovi, hľa, tá voja matka, z kríža na Veľký piatok ľudské pokolenie dostalo duchovnú matku. Otca sme mali, málo kto verí, že otec je dobrý otec, svetý otec, spravodlivý otec, ale on je taký je. A asi sme nemali matku, sú také gnostické školy, ktoré hovoria, že prvý aniel nebol Satan, ale vraj to bola Satana je to celkom možné, že to je nejaká padlá matka, ktorá si zmenila pohľavie vo vzťahu s nejakým Luciferom a vládne temným silám. Kto vie, čo to je, ľudstvo nemalo matku, preto tu bolo strašne opustené, kruté a už matku máme, ale duchovného otca, duchovnú matku, Pán Ježiš spasiteľ, to je Božia rodina, pozývam vás ku nej. Slúžim jej už štvrté desaťročie. ročie a ďakujem nebesám za ten veľký dar, že môžem im slúžiť a môžem pre nich, pre ich kráľovstvo, ktoré sa blíži moci a sláve niečo, aj takto Brády urobiť. Ak náhodou chcete, zavolajte, máme ešte pár minút, alebo zamailujte. A z toho rôznorodého materiálu, čo som tu nachystal, vám povyberám nejaké tie ukážky od našej prorokyne Mária od Božieho milosrdenstva. Je to podnikateľka z Írska, ktorá nebola až tak zbožná, ani taká kostolná, ani pre sveta. Bola taká normálna, že o svete žijúca, až sa jej zrazu v roku 2010 začala ozývať prorocký hlas z hora. A ona začala písať. Tých posolstiev je 1300, vyše 1300 sú na internete. Je to tzv. kniha pravdy, ktorá sa šíri po celej planete. Ak má niekto taký, takú pečať červenú, no tak to je tá rodina, ktorá... Ale to není Božia pečať. Božia pečať niečo duchovné. Toto je len také vonkajšie znamenie, ako sa títo ľudia tak spoznávajú, že sú takého podobného zmýšľania a tam sa hovorí asi najpodrobnejšie, čo ľudstvo čaká. To najdôležitejšie je, že príde Boží príchod, príde v našej generácii za nášho života. Ja to cítim dávno. Tu sa mi to len potvrdilo, a ten Boží príchod, Kristov druhý slávny príchod na túto zem, ktorý je predpovedaný Bibliou, že zažijeme a pred ním budú veľmi turbulentné časy Antikrista, doba veľkého súženia a v rajhu žijeme od konca roka 2012, kedy začali tie vojny na Blízkom východe a šelma sa rozbesnila a začala to tam bombardovať. Možno to už začalo vojnou v Iraku, predpovedala, že príde celosveté očkovanie, stalo sa. Za 10 rokov to prišlo. Predpovedala, že príde odchod Benedikta XVI., že tam je nejaká infiltrovaná skupina zo svetovej vlády. Aj sú tam dátumy rok predtým, ako Benedikt odstúpil. Či dva roky predtým sa zišli a vyštvali ho, zatlačili a dali tam niekoho, kto Není v konflikte s globalistami, je to celkom možné a vraj ten pápež po Benediktovi bude falošný prorok. Kvôli tejto jednej vete okamžite ako sršne sa na ňu vrhli niekoľko desiatok biskupov a jeden spišský biskup Sečka odsúdil všetko, odsúdil všetko, že to je falošná prorokyňa a hodili to do, do koša. To je ďalšia forma bičovania ak sa náhodou vyskytne, milí duchovní pastieri, nejaká prorokyňa, vizionárka, jasnovitka alebo senzibilka vo vašom okolí, prosím vás, nezautočte na jej život, na jej telo, na jej čest a ne, neodsudzujte ho, lebo toto je zrada Krista. Ak sa tu prišlo nejaké posolstvo, za ktoré ona asi ani nemôže, pretože bolo to diktované, tak sa zamerajme na to posolstvo. V prvom rade. A ak sú tam nejaké dobré veci, tak to pochválme. Týchto biskupov to nenapadlo, pochváli tam svoje vynikajúce veci, apokalyptické, vysvetľujúce zjavenie v súlade s bibliokatolickou tradíciou. Aj s týmito časmi a nádherne varujúce, odporúčajúce zbožnosť a modlenie sa a otrpenie. Toto bolo treba pochváliť. Sú tam aj kontroverzné veci, na ktoré si treba posvietiť a pokojí na ne poukázať, vysvetliť. A ak je niečo bludné, tak odsúdiť ten blud. A nie odsúdiť nejakú Mary Kerbery, či ak sa volá toto je základná chyba a bičovanie farizejov dnešnej doby, že oni svoju veriacu znemožnia, napľúvajú, zbičujú. Či to ne, ne, ne, nebolo to zbičovanie? Nie, a, nie, a dobre, dobre, keď to nebolo. Ale to podozrime. To bolo. Robíte obrovské, ako keby ste boli diletanti. Z farizejskej akadémie, nie z Kristovej školy, alebo Marianskej to sú základné veci, čo treba dodržať pre Boha. Nie takéto trapošiny robiť. Však o sebe svrdí. To len o sebe. Keď odsúdite falošnú bosorku, to znamená, že vy ste mnohokrát bosoráci, stokrát horší, nekajúci. To je realita. To málo kto prezreli. Či pápež, ktorý prišiel po Benediktovi 16. úplne všetko povedal? Neklame si tu povedal, také disharmonické, antitradičné a hranici znesiteľnosti a heterodoxné veci, že sa nečudujem tomu hlasu, čo to diktoval. Že ho takto označkoval. Posolstvo číslo 990 roku 2013. Moja vrúcne milovaná dcéra, môj čas je blízko. Čím viac sa približuje ten slávny deň, tým viac znamení svet uvidí. Človek, ktorého svetu odhalia ako muža mieru, v povodzovkách sa pripravuje, aby ma napodobnil všetkými mysliteľnými spôsobmi. Pozná písmo svete naopak a kvôli jeho pôvodu bude slová z písma svätého vyslovovať zo zadu dopredu, aby obrátil ich význam. Čiže bude prekrucovať Božie slovo. Títo moderní kňažkovia a biskupkovia, aj pápežko nám vôbec o Antikristovi nás nevaruje. A to je ich obrovská chyba. To není poctivé ohlasovanie Evanília, ani všímanie si, čo sa deje. Z jeho úst výjdu rúhania, kacírstva, leži a znesvetenie môjho slova. Pohromí každého svojou znalosťou všetkých posvetných vecí. Bude citovať výňatky z mojich učení, ktoré bude vášnivo hlásať z každého svetského pódia vo svete, kým ľudia nespozornejú a nevšimnú si ho. Mnohí povedia, kto je ten človek, ktorý hovorí s takou múdrosťou? To je ten, ktorý volá ku svetu s láskou k masám vo svojom srdci. Je to Pán, Boh, Ježiš Kristus? Budú sa pýtať, keď sa mu bude prisudzovať veľa zázrakov. Tak toto nás vraj čaká na najbližšej budúcnosti. Až bude kráčať na oltároch s mojimi inými nepriateľmi, ktorí budú oblečení ako svetí služobníci Boha, bude plne prijatý oboma časťami sveta, skutočnými veriacimi aj pohanmi. On Antikrist bude prekrúcať pravdu a hlásať lož, že je mnou a že vám prichádza priniesť spásu. Bude vyhlásená lož, že prichádza v tele, tu opakuje Boží hlas cez túto sestru, že teda Pán Ježiš už druhýkrát v tele nepríde. A tento Bytius nás bude klamať, že Kristus je On a prišiel v tele. Teda taká predikcia. Mnohí uveria, že On je Kristus, ale On bude antikrist a bude hovoriť mnohými jazykmi, z jeho úz nevíde jediné slovo po latinsky. To je veľmi zvláštne, čo som nikde inde nečítal. Či bude, ak bude hovoriť rôznymi jazykmi a latinou, vidíme, či sa toto naplní. To je riadna pikoška. Šelma bude zbušňovaná, zatiaľ čo ja, skutočný spasiteľ sveta, budem zabudnutý a moje slovo bude pošliapané. Nesmiete nikdy veriť klamstvám, ktoré budú prednesené šelmou, až bude pyšne sedieť v chráme, postavenom na jeho uctievanie. Odkazuje nám váš Ježiš. Tak inteligentný človek, aj kňaz, keď sa niečo takéto dozvie, že mu toto niekto šíri vo farnosti, túto knihu, toto posolstvo, toto, na túto faloš, vraj falošnú prorokyňu, no tak Nájdi si prosím ťa čas a keď príde za tebou nejaký farník, tak ho neodhol, neodkopni, ale si niečo takéto prečítajte. Keď ti daruje knihu, ako mne daroval jeden pán doktor túto knihu, tak ho mám, tak ho čítam a sú tam vety, ktoré sa, sú, sa mi páčia, sú pravdivé, sú v súlade s katolíckou vierou, Bibliou, tradíciou, všetko. No a sú tam nejaké vety, ktoré sú kontroverzné, No tak tým si počiarknem zelenou fixkou. No ak sú tam nejaké vety, ktoré si pán Farad myslí, že sú teda blúdne, tak ich počiarkni červenou fixkou. A keď ťa takýto farník, farnička, ktorý tieto posolstva napríklad má, propaguje a ty e, myslíš si, že sú to len sektári, no tak si ich zober a staraj sa, pretože ak je niekto chorý, možno má niekto chorý názor. Možno má niekto chorú vieru, nejaké choré postoje, má nejaké zlozvyky, no tak vychovávaj aj tým, že sa im niekomu venuješ, vypočuješ, vysvetlíš, povieš svoj názor, povieš názor cirkvi, ak je niečo dobré, tak to nezabudni pochváliť, pretože keď my takýchto jedincov ignorujeme, badám to na jednej pani Marka sa volá, bola pred pár rokmi tejto relácie, volá mi od partizánskeho. Pani Marka, poďte nám niečo povedať. jo, ale tá bola taká nahnevaná na túto hierarchiu, na Vatika, na všetko. Už taký až odpor som cítil týmto kňazom. A to vzniká táto neláska preto, lebo títo jedinci inak smýšľajúci, troška tradičnejšie, troška inak, možno sú vizionári, sú dlhodobo ignorovaní, dlhodobo bičovaní nezáujmom neláskou, odsudzovaním. Ak je niekto skutočný lekár, tak sa má venovať pacientovi s láskou a aj trpezlivosťou. Ak niekto skutočný kňaz, nájdi si čas na svojich bratov a sestry aj inak zmýšľajúcich, aj takí, čo sú ti možno nesympatickí, možno aj takí, čo sú polobludári. Mnohokrát sú to doráňaní ľudia, viem, o čom hovorím. Niekto 15 rokov je ignorovaný, dá slušnú žiadosť nejakému biskupovi alebo na nejaký vatikánsky úrad a tam je to hádzané do koša. Títo ľudia sú bičovaní. Svojimi pastiermi majú z toho psychické problémy. Majú obrovský tlak na ich psychiku, na ich vieru. A nemajú také sveté ego, aby to všetko obetovali ako svetci. Mnohokrát sú doráňaní, dourážaní. Ich rany krvácajú. Nikto sa im nevenuje. Preto to hovorím, aby sa to sa zdá e, riešiť aj kultúrne, aj slušne, aj kresťansky. Troška pokory na to stačí. Trocha ľudskosti, trocha času si nájsť. A odloží to svoje namyslené, rozdrapené, zropušené ego, ktoré máme pri tých svojich úspechoch, a tisíce omší a modlitieb a kaďakých pútí a toto všetko máme. Nebuduje to naše falošné ego, keď sme stále nejaký zneľučtení viac? Pýtam sa. Tiež neviem na všetko odpovedať. Preto siaham po takýchto posolstvách, pretože Radio Lumen o takomto nie, nehovorí. Ďalšie posolstvo Cera moja, ako ma bolí, keď vidím toľkých ľudí príjmať falošnú pokoru, ktorá sa ukrýva za humanizmom, ktorý je tak obľúbený a stále obľúbenejší medzi tými v mojej cirkvi. Zaujímavé, aj keď sú problémy v tej cirkvi katolíckej, tak tento hlas Ježiš hovorí, že to je moja cirke. Vymnite si zaujímavý fenomén. Aj keď teda podľa tých posolstiev máme falošného proroka v čele cirkvi. To mi na tom vadilo na týchto posolstvách, že na Františkovi, alebo teda ten falošný prorok môže prísť po, po Františkovi, lebo František má kontinuite s Benediktom, on pokračuje Benediktovom pontifikáte, to je ako keby jeho pontifikát. Ak je to teda posledný pápež, tak František je súčasť a po ňom príde vraj falošný prorok, ktorí tvrdo nám s antikristom toto roztočia, ovládnu planetu a budú prenasledovať. Je to možné, to sú, je to na zváženie, lebo František má aj pozitívnu stránku, má vynikajúce veci, má aj také falošné tóny, ja som vám to o tom netajil. Snažil som sa to pomenovať teda čestne, poctivo, nie len jednostranne, buď pozitívne alebo negatívne. No a tuto, v tomto posolstve, že po, po Benediktovi príde falošný prorok a všetko je zlé. No pozor. A napriek tomu ten hlas pra Ježíš hovorí, že to je moja církev. Moja úloha spasiteľa, vykupiteľa ľudskej rasy bola teraz zabudnutá. Budete aj naďalej svetkami falošnej pokory mojej cirkvi a všetci budú tlieskať tým, ktorí propagujú potrebu starať sa iba o materiálny blahobyt tých, ktorí sú v núzi to všetko vyústí vo falošné náboženstvo. To sa deje. Dáme im nájsť, dáme im ubytovanie, a, ale ich duša nás nezaujíma. To není katolické. To je falošné náboženstvo. To hlavné sa tam zabudlo. Keby ste sa vy, ktorí sa nazývate Boží služovníci, rozhodli nahradiť pravdu Božieho slova svojimi vlastnými, kým, toto je otázka, Kedy ste sa vy, ktorí sa nazývate božími služobníkmi, rozhodli nahradiť pravdu Božího slova svojimi vlastnými a chybnými interpretáciami? Takto to má s tým otáznikom. Kedy ste sa rozhodli nahradiť kresťanstvo humanizmom, kde nie je ani zmienka o mne, Pari, neviete, že nič nevzíde z toho, čo nepochádza od Boha? ako málo ste sa naučili, aký ste nerozumní. Ak veríte, že vaše tzv. dobré skutky, zamerané najmä na materiálny blahobyt, môžu nahradiť pravdu. Sú hlboko múdre mystické slova, čo k tomu dodať. Len to ticho vypočuť. Z úctou, keď ignorujete svoju hlavnú úlohu, to najdôležitejšie učenie o záchrane Božích detí, potom nemôžete nikdy tvrdiť, že ste moji služobníci. Aké ľahké je pre vás vyzývať k záchrane chudobných, úbohých a ekonomicky zanedbaných členov vašej spoločnosti. Nasledovaním tejto pomílenej cesty, kde hľadáte obdiv sveta pre vaše tzv. dobré skutky, tak zabúdate na tú najdôležitejšiu úlohu, pre ktorú ste boli povolaní. A to je slúžiť mne, vášmu Ježišovi. Nie je to hľadanie osobnej popularity v mojom mene, v mojom svetom mene, prepáč. Na čo je komu dobré mať materiálne zabezpečenie v živote, keď im to nemôže zachrániť ich duše? keď hľadáte obdiv laického sveta verejnými činmi, zamýšľanými tak, aby vás urobili populárnymi, potom nenesiete môj kríž. Keď ma nenapodobňujete, potom za mňa nemôžete hovoriť. Nedokážete oznamovať pravdu, ak vaše ego vyhľadáva popularitu. Hlboké, múdre, Ježišovské. Zase čo je dobré na pápežovi Františkovi zdôraznil, že je tu chudoba a Ježiš je aj chudobný. Treba pre nich niečo robiť. Bol aj na Ľúniku 9 a už tiepka povedal, že kto vie, či tam na tom Ľúniku 9 v tom papamobile si on tašku tu čiernu nenehal a či mu ho nejaký romský spoluobčan tu neomilnosť tej čiernej tašky neukradol. No, to, to vie, možno, že, ale... Lebo František má aj výborné veci a má aj také veľmi divné veci, ktoré nás rozladzujú. Myšlienka je dobrá, chodiť na periférie, chodiť k chudobným, ale nenapadlo ani pápeža, ani nikoho z 5000 biskupov, aby vykričali ľuďom, správcom tohto sveta, vy sa nehambíte, na Slovensku tisíc, e, teda milión ľudí žije pod hranicou chudoby. Neviem, či 100, či 200 tisíc nemá ani účet v banke, žiadny, nemajú ani kartu. Vás nenapadne to za toľké tisíc rokov zaujímať sa, tu máš kredit kartu. Daruje ti ju Slovenská republika. Si občan. Máš svoje práva, máš svoje povinnosti, tu sa budeš chodiť hlásiť na úrad a niekto sa ťa spýta raz za mesiac, čo si ty urobil pre Slovenskú republiku. Pretože máme darebákov, ktorých treba teda aj trestať však, aj napomenúť, aj uväzniť. No ale máme takých, čo sa snažia, chodia na brigády a sú nepovšimnutí a treba im troška naliať však a nie dávať peniaze na ukrajinské tam zabíjanie sa, však to netreba ale vlastným občanom by bolo treba nejakú tú miliardu vyčleniť a dať im cez týchto... Takto jednoducho sa to dá celá chudoba vyriešiť. A že by to bolo aj také motivačné pre tých zdarebáčených, nafetovaných, dlhodobo nepracujúcich, neby nech niečo robia pre tých ostatných, že za to z niečo aj dostanú, že si ich štát všimne a ešte im aj raz do roka najlepšieho a vyžrebujte a poďakujte v televízii. Toto ich nenapadne. No František dal takéto impulzy, ale to nikto nerobí. My urobíme divadlo, že Ježiš je chudobných a ideme sa zabávať ďalej. To už nie je dobré. To už nie je dobré, to už je naša nedokončená evangelizácia. Potom si z toho robíme humor, no ale prepáčte, a v tých chudobných není pán Ježiš teda takých, čo hľadá prácu a nemá, lebo niekto odrobí niekomu a nedostane za to výplatu. Jeden Vaško mi povedal, že bol na Cypruse, robil niekoľko mesiacov tomu chlapíkovi a on mu dal len za, jednu, za jeden mesiac výplatu a tých, neviem, či 16 mesiacov mu tam robil zdarma a on strašne nahnevaný s poslednými peniazmi odišiel. Viete, koľko je takýchto schrapuňovatých ľudí, ktorí, ktorí zneužíva svojich zamestnancov, klame im, nevyplatí ich, nestará sa a nikto ich nebráni, lebo to tak je normálne, však to je pekle normálne. Pekle v predpekli. Ak to zbíjať, klamať, rehotať sa z nešťastia iného, Tieho chudoby, biedy. A zakončím to vari nejakou zdrojov Vatikánskeho koncilu ma oslovilo veľmi krásna veta. Veľké bohatstvo sa skrýva vo veľkej chudobe, možno aj vo veľkom ponížení, možno aj vo veľkom utrpení, ale iba prežívané s Kristom. Bez neho to je problém. A Richard Rohr krásne hovorí, hľadáme všelijaké šťastie a úspechy na vrcholoch a ono sa skrýva na dne, tam keď sa ocitne. Ďakujem za pozornosť. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.